Jenny och vänner är på utflykt igen. Äntligen tillbaka på Trädgården under Skanstullsbron här i Stockholm. Hela förra sommaren så hängde vi här varje lördag men ehm, nu det här året så kommer vi eh, vara en del av eh, ett eh, klubbkoncept som heter Good Good. Ett ganska stort gäng två av dem som är med. Eh, Josefin Rungen Almen och Love hey! Lagerberg som har på sig sina tuffaste solglasögon. Jag bryter ihop av skratt här borta. Prata nära micken Love, annars hörs inte. Ja, men de, jag vill inte överrösta Josefin. Jag har en sån avancerad mickteknik så att jag pratar bak. Alltså, du behöver inte oroa dig, kör, andra, kör hårt så ser ja, vi. Men jag, jag, tycker inte att de är tuffa de här glasögonen, för det första. <laughs> för jag, de att jag, jag ser ganska snäll ut och så. Ja. I dem, menar ja. du? Ja. Absolut. De är, rund, de är runda och så, för det här är inte sån TV-odd som man ser. Det är väldigt mörka glas i dem så jag ser liksom inte dina ögon nu. Jag ska, ta, jag, jag ska ta med dem för din ja. skull Jenny faktiskt. Tack. Så. Tack. Det är ju radio så det spelar inte så stor roll hur man ser ut som tur är. <laughs> tur. Men jag kände mig lätt nervös när det här var bra. Ja, Känns det bättre nu mm. Josefin? Mm. Okay, Mysigt att, att, ni är här. Vi kommer vi... spela nya goa låtar. Vi har en eh, super mega favo specialgäst med oss idag också, Malene. Oh, wow, hej! hej. Ja, kul! Mysigt! Jättekul! Vi, vi är ju här på Trädgården ikväll, eh, fredag, eh, och eh, ska fira vår premiär för Good Good här uppe i Röda rummet på Trädgården. Men det är också eh, din releasefest. Ja! Så kul att vi får så liksom göra det här tillsammans. Ja. Så fett. Mm. Det ska bli så kul. Jag är Va, så peppad. Vad ser du mest fram emot? Typ se vilka som kommer och få säga hej. Mm det är ju redan helt fullknökat här på trädgården så att vi, ja. det lär ju komma Det känns himla kul att vi sitter i ett litet rum här Bakom, och liksom. så är det typ 5000 pers utanför. Nej det är det Kän, inte men. Känns tryggt. Det är kul. Att vi, att vi får vara här inne ja. och inte där ute. Mm. <laughs> <laughs> snart, snart, ska vi få höra en av våra favoritlåtar från din nya EP. Men uh, innan dess så hinner vi med några nya gålåtar från uh, veckan som gått. Det är ett, ett, gäng som jag älskade för så här, tio år sedan ungefär, 10-12 kanske till och med. Ehm, som är tillbaka och låter så förvånansvärt bra. Mm. Vi måste mhm. lyssna, det är, det är Dipset. Kim in the building, Dipset, you know what it is. My man A-Track, I feel something epic, no homo. Just play. I'm that nigga, y'all, I ain't even lying. I'm running fashion, man, I ain't even trying. see these fuck boys hating on me. Been in the crib three years, they still waiting on me. But I'm down with the front and I'm popping the trunk, then pressing the button, no stunting, I'm dumping and popping the pump, stuffing the chump, I'm crying like onions. With a gun I am gifted, back up before I will happily lift. Popping the cap in the back of your cap, lifting your hat, my ass, I'm malicious. Mommy backed up and says she see the difference. You're mature, handsome, mixed with a lot of ignorance dick in her intestines, bout to poke a chitlins. Call me two chains drumming, say my strokes are different. I'm different, you beatin'. What you doing after this, bitch? I'm leaving. Adios, huh, Faminos. I fuck your mama, word to mama, keep your mama close. Uh, uh, I know you miss this, yeah. It's still dipset, you dipshit. Stay fly, don't get your bitch kicked. dog. Nigga, we just cut from a different cloth. Uh, I know you missed this. Still set, you dipshits. Man, fuck a magazine, don't care what you cowards read. You ain't got the wonder, we like wonder with our bread. Money, respect, don't forget the power dread. Had this one girl squirting like the shower head, nine on the waist. 80 keys in the trunk. Stamp on the dope, 80 degrees of funk. Reebok money, 80 degrees in the pumps. Looking for me, top floor suite of the Trump, baby. Cause of stupidity, send fire, humidity. No one in here is sick of me. Got the gift, no Christmas tree. Get the shovels, y'all, everyone digging me. I'm back to the future, still making history. Uh, uh I know you miss this. Yeah. It's still dipset, you dipshits. Stay fly, don't get your bitch hit. Stay prick, don't get your shit split. Uh, still push it and get it off. Nigga, we just cut from a different cloth. Uh, I know you miss this. Still dip set, you dip shit. Feel like rapping on this shit. First off, my name is Dame Dash. And I want to talk for a second if you don't mind. Let me just say one thing. I am from Harlem, and I'm back outside. you know what that means? That means people eat. Cause I'm a Harlem nigga, and that's what we do. That means when we walk in the room, nobody's safe. You about to feel that pause. Harlem sticks together. So if you're feeling like number one, get ready to be. Alltså, hur bra det här? Eh, början... Ja, ja. Skitfet i början, men jag fick sån <laughs> ångest när jag hörde de här eh, hårdrocksriffet där. Jag bara ja. såg hur det här kunde urarta live och bli någon sån här funk funkjamset tänk med inte, tänk inte på det nu. 15 tänk. <laughs> tjocka hands <laughs> rappers. Ja, men alltså kommer kom ni ihåg liksom så här storhetseran? Dipset, Diplomats, när de liksom bara ägde allt och var det coolaste som fanns från New York. Uh, alla var supersnygga, så Cameron, Joel Santana, uh, hela gänget. Just och det, ja. Jim Jones. Mm. Uh, jag har sett den här videon och de är faktiskt ganska heta fortfarande. Är det? det lite sjukt? Ja, men lite äldre, lite alltså. rynkigare, liksom lite tjockare. Men ändå ganska fly. <laughs> jag har ingen koll på någon. Nej men det är helt okej. Okay. <laughs> Man behöver inte ha det. Nej. Och det, som sagt, de har ju liksom inte varit i så rampljuset på ganska mm, länge. Mm. Och ja, de gjorde den här störiga liksom, lite rockkänsla mm, mm, mm. hiphopen då också. Eh, det är men som var stor... anthem-aktig. Mm, mm, ja, det är verkligen en storslagen låt. Ja. Anthem. Mm. Uh, men uh, jag, tycker, jag tycker bara det kändes kul. Dame Dash där på slutet också som höll du något fick lite tal. Ja, ah, jag, mm. jag, känner mig helt uppspelt nu. Jag är redo för helgen jag, är väldigt, är väldigt, är väldigt, glad för din skull Jenny <laughs> faktiskt, ja, att du känner så <laughs> inför den här låten. Jag, jag, jag håller ju såklart med dig Anton, är det är bra driv och så här, den är ja. mäktig och, och, det är stort att de ändå gör någon så pass eh, liksom tight ja. nu. Och ni, alltså, ni borde verkligen kolla på den här videon, man blir glad. Det är så, klassiska liksom, New York-scener och ja, den, den, är mysig bara. Det känns som att de så här, minns gamla mm, goda mm, tiden och mm. har det rätt gött. Uh, vi fortsätter med någonting helt annat. Uh, eh, Nostalgi-Jenny. Ja, förlåt. Mm. Det var, det, Men nu går vi rakt in i framtiden. Precis. Det är mm. inte ofta som jag ändå eh, såhär dwell in the past, men lite får man göra det. En gång när per år tycker jag att det är okej. nu har du fyllt kvoten, inget okay, mer i sommar. Okej, okay, nu blir det så <laughs> superhipp musik, uh, allihopa där ute. Princess Nokia. Uh, yes. Jag vet att du gillar det här Josefin. Ja, jag älskar hela det här albumet, eller vad ska man säga, mixtapet. Mm. Eh, rätt så här isiga beats, om man ska säga. Hon har ett jätte, jätteskönt flow, så här alack, eh, som jag tycker alla borde så här, försöka snappa upp nu. fantasy, your reality. Click, click, click, do what I please. Hit me with my sidekick, never been a say chick, always been a white feet, never been a say bitch. Oh, it's a princess ting. The age of 14, I was wearing rings, making zanga things with my Dell PC. Memorizing codes is so amazing. HTML in my sleep, binary codes, breakfast I eat. Porn sexy girls are the dreams that I dream, and this is the life of 2014. Invisible cage of the MySpace age, hooked on for hours, place for place. Digital rage is my digital sage. digital junk, go page for page. Confessions of a cyber girl, escaping out the the matrix world. It's a war and I'm winning. Let me live the life in the beginning. Confessions of a cyber girl, escaping out the matrix world. It's a war and I'm winning. Let me live the life in the beginning. Let me live the life in the beginning. Let me live the life in the beginning. Let me live the life in the beginning. Let me live the life in the beginning. Let me live the life in the beginning. Let me live the life I did in the beginning little bitch, girl a fucking weirdo. I quit in the club and I was in your earlobe. Read my books and I don't do drugs. Like a mother's love, I'm silly and disturbed. Thinking too much and I live in the matrix. I listen the truth and I see different faces, dimensions that ain't even mentioned. I can blood the space anytime, no question. If I try hard, I can move with my mind. Gonna meditate until I go tape. get my liver state into a higher place. Still a fuck up and I think it's true. I'm still a little brat, do ain't tell me what to do. Ooh, this is just my life and what you went through, I've been through it twice. I'm still doing nice. I do the dance statistic, Give it in my It's a gamble. I'ma risk it. Really my all, it's a gamble, I'ma risk it. Är det här mobiltelefonsmusik eller? Ja, det är så fett. Det är så bra. Princess Nokia. Nice. Det här står på andra sidan av det du spelade. Liksom. Ja, fast båda från fast, Harlem ah, kom vi fram till. Exakt. Två gånger Harlem är det eh, Malene, vad får du för bild i huvudet när du hör det här? Jag vet inte. Det känns väldigt så här, ja men typ, vad sa du för ord? Eh, Tjopsigt typ. Ja, i, isigt tror jag men, så. Ja, ja, exakt. Ja men det är bra. Mm. Bilder vet jag inte. Mm. Nej. Jag ser. <laughs> <laughs> <laughs> Helt svart. Helt svart. Helt eh, svart. vi ska ju faktiskt spela en av dina låtar nu. Ja. Uh, för nya EPn, mm. Indian Summer. Mm. När, vad är det som har lett fram till den här uh, eh, EPn som släppts idag? Är det väl? Ja, Nej? det är idag. Ja, det är idag. Det är verkligen idag. Grattis. Tack. Uh, ja, men oh, när, när, när, när, började allt liksom? När, när såddes första fröet till det som skulle bli det här? Alltså, det kan... Ja, jag och Josefina i Nilsson mm. började skriva för typ ett och ett halvt år sedan. En annan mm. Jenny och vänner-favorit. Mm. Um, och det var typ i det samarbetet som jag fick lite så extra eh, styrka typ. Alltså det är ju någonting med att jobba med folk man känner och som bara, man bara klickar med. Mm. Vi har alltid liksom samma musik, bla bla bla. Så det var så himla givet bara. Ja. Eh, så där någonstans började vi skriva till mig och den här låten skrev vi faktiskt för ett år sedan. Ja. Men med en helt annan prodd så nu har jag liksom fått en helt ny kostym. Så att den känns 2014. Ja, den är <laughs> updated. Härligt. Vi, vi lyssnar och så pratar vi mer. Yes. feels in sky blue. Oh, where the turtle loves with singing. We fell in love, we fell in love. You and me at the beginning. Oh, are we? are beautiful, by beautiful, Tack. Så himla bra. Lavender Pills, mm. uh, en av låtarna som inte har hunnit spela än i den här podden. Det känns Nej, att vi, vi, har liksom hunnit med att beta av eh, många av de här ja. låtarna som finns med på mm. nya EPn. Det är ju fint. Vad va nice att det fanns en kvar som ja, vi kunde precis. köra idag. Ja. <laughs> så bra. Vad va, va, va, tänker du när du hör den här låten nu? Jag älskar den här faktiskt, själv. Mm. Jag är mm. väldigt stolt över den. Mm. Eh, det var en sån här sen låt, alltså den är, alltså i processen av att göra EPn så kom den här väldigt sent. Mm. Det sista dagen i LA så satt vi i typ köket och riggade upp eh, en studio där och bara, men kan vi inte testa typ göra någonting med den här gamla låten? Den är ju egentligen fin, men då var den så här, det var typ dubbel Alltså nu går den i halvtempo, tänk att den går i liksom heltempo eller vad man ska säga. Ah. helt annat. Ja, det är klart. Och jag bara, men det, den här är liksom en ganska känslig låt. Jag älskar halvtempo. Mm. Vi, vi gillar ju släpiga ja, låtar här. Ja, jag gör ju också det. Ja. Allt har typ blivit det. <laughs> så bra. Ja. Men, Nej men så bra. Ja, den blev eh, helt annorlunda och jag älskar den. Vi, vi satt här och mös allihopa kändes det som. Uh, den, uh, eh, EPn, Indian Summer, mm. uh, vad, vad har varit viktigast att få med på den? Viktigast låtmässigt? Typ. Ja, men vad är, det, vad är det liksom som du har känt att det här det här är någonting, komponent, mina bästa komponenter låtar. som du... Ja. Och typ, ja mina bästa låtar vill man ju samla på något vis. Ja, när man släpper något. <laughs> <laughs> Men eh, ja, vad, vi, vad något vill... som ska representera mig. Det känns som att det är viktigt att folk får någon form av bild av mig. Så att man vill liksom täcka in vad, vad något vill... nu när man släpper liksom en, flera låtar samtidigt. Vad så. vill du att folk ska tänka om dig när de lyssnar på det här? Alltså gud, så svår fråga. Eh, jag vet inte. Det är så svårt att tycka <laughs> någonting om sig själv. Jag hatar, ja. alltså så här, vem är du är typ min sämsta fråga ah, att svara okay. på. Vi ska inte prata Nej. om det, <laughs> förlåt men <laughs> ja. Um, man, man, får ladda hem den här plattan helt enkelt. Köpa, köpa den såklart. Det är man, man väldigt välkommen att göra. och lyssna men, och bilda sin egen uppfattning om Malene. Ja, det kan ja. göra. ja. <laughs> Eh, du får jättegärna hänga kvar här ett tag. Vi ska fortsätta spela nya goa Mm. Um, vi, vi kör på. Uh, här är en kille som heter Great Skin. Är inte det det, det bäst sämsta producentnamnet man någonsin har hört? Ja, typ. <laughs> Ja. Älskade sången. Visst är den cool? Ja. Eh, Love, du ser helt konfys ut. Eh, jag tycker det var så svårdefinierat så jag, jag tänker liksom fortfarande på vad jag har hört. Alltså jag kan inte sätta fingret på Nej. vad det var. Nej, visst gillar man eh, när det är och så? Just när det är så, då tror jag att man är någonting väldigt bra på spåren. Ja, jag fick, jag fick lite samma känsla när jag hörde det här första gången uh, som uh. när jag hörde J. Paul uh, första gången. Alltså mm -hmm. det är mm-hmm, lite såhär, mm vad är detta för mm. skumt mm. liksom? Mm. Men ändå fint och bra. Uh, ja, jag vet inte. Jag ja. tänkte, alltså det var, det skulle typ kräv, alltså det krävs typ koncentration att lyssna på. Ja, kanske. Exakt så, för det, jag kände overload i huvudet nästan för jag satt och, visste inte vad jag kände heller riktigt. Lite maxat. Det var så, det blev så stökigt i kroppen när jag lyssnade på denna. Nej, det är, det är fett. I alla fall en, en, eh, en eh, snubbe då som kallar sig för Great Skin. Han är jättesöt jättesnygg. Jag visade ja. precis en bild här för ja, Josefin i alla fall. Det är en eh, fördel. <laughs> Mm. det, ja, jag vet inte om det är det, men Gull, gullig kille gillar man ju. <laughs> det är ju uppenbarligen en fördel med tanke på att du sitter och ler sådär lite. Exakt, <laughs> titta på bilden. Eh, han, han, har tydligen tagit någon, den här vokalen som vi, som vi gillade, eh, finns med på någon, något mixtape som Fat, Fatima Al-Kadiri mm har Hennes satt nya album eller? Nja, det, det, det som heter GCC Transmission Mix. Ah, jag vet inte, jag har inte jag lyssnat på hela. Men hon, är, hon har ju kuwaitiskt eh, mm. påbrå och det här är någon slags kuwaitisk sång liksom. Mm. Så där vill jag lära eh, mig sjunga. Ja. Någon gång. Ja. Jobba på det. Nej, vi, vi, vi, hoppar från här till uh, eh, såhär, superamerikansk uh, hiphop just nu. Uh, DJ Mustard är den vi amerikansk just nu men inte sen? Amerikansk just nu. Nej vänta nu, nu, hopp, nu går jag händelserna i förväg. Uh, det blir amerikansk. Jag tänkte om det var min låt nu. Ja, det ja, min, din och min också. Okej, okej, okej. <laughs> Allas låt. Uh, ständiga rb favoriten Jeremiah ja. är det ju såklart. Vi lyssnar. Rhythm is a dancer. I need a companion. Girl, I guess that must be you. Body like the summer, fucking like no other. Don't you tell them what we do. Don't tell them, don't tell them, you ain't need, don't tell them, don't tell them, you ain't need, you ain't even gotta tell them, don't tell them, don't tell them, you ain't need, don't tell them, don't tell them, you ain't even. you ain't even gotta tell them, don't tell them, don't tell them. Know you say you're down with it gon' tell them how you hit the ground with it. Girl, you know I'm from Chicago. I act a fool, Bobby Brown with it. In it, nobody take me out though. You got gifts, bring them down to South Pole. Marathon, girl, I put them out. Don't you worry about him, I gon' work it out. Only it's you got me feeling like this. Oh, why, why, why, why, why? love it while grabbing the rhythm, your hips. That's right is a dancer. I need a companion. Girl, I guess that must be you. Body like the summer, you like no other. Don't you tell them what we do. Don't tell them, don't tell them, you ain't even. Don't tell them, don't tell them, you ain't even. You ain't even gotta tell them, don't tell them, don't tell them, you ain't even. Don't tell them, don't tell them, you ain't even. You ain't even gotta tell them, don't tell them. feeling like this. Oh, why, why, why, why, why? Love it while grabbing the rhythm, your hips. That's right, right, right, right, right. Rhythm is a dancer. I need a companion. Girl, I guess that must be you. Body like the summer. Fucking like no other. Don't you tell them what we tell him, don't tell him. You ain't need, you ain't even gotta tell him, don't tell him, don't tell him. You ain't need, don't tell him, don't tell him. You ain't even, you ain't even gotta tell him, don't tell him, don't tell him. 934-8616. I got a missed call from your bitch. She been plotting on me for a cool minute. She wanna suck my dick and I'm cool with it. I like her in the shower when it's winter fresh. There's some Twitter pussy I met her on the internet. On my late night thirsty. Cause it was late night and I was thirsty. Girl, I been to that county, girl, I ain't tellin'. Handcuff you to that bed, girl, it ain't no belly. I keep a stack of hundreds, I can keep it secret. If anything, you was exploring, you wasn't cheating. She got my number stored under fake names. Her nigga think she favorite when she run the game. Yo, so take me out these pull-ups, And we can fuck from Uno to Ocho. Only if you got me feeling like this. Oh, why, why, why, why? I love it while grabbing the rhythm, your hips. That's right, right, right, right, right. Rhythm is a dancer. I need a companion. Girl, I guess that must be you. Body like the summer, fucking like nothing. Alltså om man var typ 12 år i början på 90-talet så känns ju det här, ja, den här melodin och lite av texten igen kan man säga. Eh, ja. Eller? Jo. Ni är lite, snap. Ni är lite yngre än mig men eh, det, är snap. Tänker, det är snap. Det är snap. Det är snap. Rhythm is an answer. <laughs> jag hade den Mr Music-skivan eh, uh, med den här låten på. Ja, det känns som att jag fanns med på alla sådana ah, här Jabba Dabba Dance. <laughs> Men det här... <laughs> Det här, här lät den igen. Va? Hur lät det egentligen? Var det inte lite så? Exakt, så. Ja. Tack Men det här Marianne. Är... <laughs> jag, bara, jag står på alla så här sång eh, Kan du please grejer? göra den här ute i utesändningen Rummet? Absolut. Som extra nummer. Absolut. Grymt. Uh, Jeremiah och YG, uh, ah. eh, Don't tell them. Um, ehm, men det är ja. helt sjukt, alltså det här och är DJ sån... Master var det ju som... Ja, det är ju det som gör det till en sån sjuk liksom samling av aktuella människor. Alltså det är ja. helt bisarrt egentligen. Alltså det ja. finns det är ju sällan... Man älskar ju det. Det är en alltså, sån internet. konstellation, en sån alltså. uppställning. Liksom Master on beat, alltså nej, ja, DJ Master. DJ Master, ja. ja. Äh, äh, liksom, ja, han är ju den producenten som kanske liksom gör han gör det här en bitet om och om igen kan man säga. Ja, <laughs> absolut, precis. Det saknas i och för sig lite den där stråkgrejen i den här, mm. som han brukar köra. Ja. Eh, och sen YG då som också är så pass aktuell och sen Jeremy som... Som har en fantastisk samhällsröst. Eh, ja. Eh, ja. Det, mm. det, är så mycket bra. Och sen att sampla den här grejen, ja, är inte sampla, det är bara en take ja. på det. Ja, precis. Han, han, Jeremy eh. har ju liksom, i år så verkar det vara hans thing. Mm. Uh, uh. Senast på den här Kashmir Cat-plåtade låten där de lånar mm. Barbie Girl. Just det. Du kör ju också den här, liksom det är, Barbie Girl-melodin. Tredje albumet kommer väl som helst nu va? Mm -hmm. Det är en bra taktik tror jag. Ja, det tror jag också. Men min poäng var någonstans att eh, summan av alla de här delarna inte blev så bra som man kanske hade hoppats på. Aha, kanske. Men den är ganska Fast bra. jag Det tycker som den är fet. Ja, Ja, den är nice. Den är, ja, den, är ju, den kommer ju funka sommarhit. jättebra så, absolut. Men man hade ändå kunnat ställa lite... Kan vi inte bara nämna att inte. Diddy är hans manager nu också? Det är ju också <laughs> Jag ville bara säga lite det. stjärnglans. <laughs> Men Marlene, om du skulle um, låna någon sån här gammal slinga liksom, och sjunga om den, liksom, sampla eller bara ta This is the rhythm of the night. Ja, alltså, den corona, kanske. Är inte det den bästa This eurolåten? Nej, vad ska man göra liksom? Jo, Kör. Den är ju fet. Man har inte det gjorts <laughs> då? Säkert. Det har gjorts jättemånga gånger. Ja, men den har inte gjorts i halvtakt. Tråkigt. Mr. Vej, jag göra en take på den. Vi kan den? Mr Vain. Det var en gammal, Just gammal favorit. Ah. Också bra. Ah. Också Kör. bra. Nu blir det Silvana Imam. all these women run together. the motherfuckers was all over me. But I represent. I need something I can set it off with. Get better. white russians behöver inga drinkar Men jag är glad, har två smileys i fickan Med min hoodie på mig, flyger genom tidsepoker Är en fucking beast i båset, hackerpuss i beastie boys Ja, jag är rappens Tarantino Snubben ligger blodig som han hade röda chinos Pardon garçon, dina blickar smakar citrus Jag är tusen ljusår ifrån dig, stjärnan Sirius ah, ja, Jag är stjärnan ifrån Syrien Och ni kan trycka paus om ni inte kan hantera hybrisen Och sluta fråga varför jag inte bryter ens Fuck you miraklet, jag har kvar något av mitt psyke än min tid det kommer så watch me Razzi Se mig rappa på en catwalk för Versace Jag är rappens Liberace Som att någon ska överträffa mig, aldrig <laughs> Okej, är ni med? Ah. Det blir guld när jag lägger handen på Silver runt min nacke och jag håller gamet låst men det slutar med ridå yes. Jag svär på min mamma, jag ska ge dem vad de tål ah. Jag svär på min mamma Jag svär på min mamma Jag svär på min mamma Jag svär på min mamma, jag ska ge dem vad de tål ah, Hon sa vi borde leka klädpoker och jag har redan lite kläder på mig Hon försöker slita blicken men det går sådär Ta av dig innan jag kan ta på dig Ja, mina tjejer är som fucking militärer. De krigar för att få mig längst fram på konserten. Ja, mina tjejer är fucking revolutionärer. Vi kastar molotovs, och ni är inte som någon av oss. Och nu skriver de att jag är för intensiv, men jag är inte intensiv. Jag är en fucking G, Pussy Power, Wu-Tang Clan. Vi är Killer Bees, vi är Valerie Solanas, vi är Gudrun, vi är Alicia Keys. Bitch, please. Jag är stjärna, ingen kändis. Alltså ärligt, jag är inte straight, jag är lesbisk. Walla, imam har tagit över, inte alla. Och snubbar som försöker, jag har gott om er alla. Ah. Ja, habibi. Okej. Ah. Det blir guld när jag lägger handen på. Silver runt min nacke och jag håller gamet låst. Ah. Alla ni kan snacka men det slutar med ridå. Jag svär på min mamma, jag ska ge dem vad de tål. Ah. Jag svär på min mamma. Jag svär på min mamma. Jag svär på min mamma. Jag svär på min mamma. Vad tror ni, kan det här bli Silvana Imams eh, liksom, första stora hit kanske? Så fet! Ja, Ja. Framförallt liksom klubbbomb. Eh, ja, alltså, visst alltså, det? Vilket eh, bra tryck. Den går in på klubben direkt. Säger Dovo så här för att kunna stoppa in ett USB mm. i skivspelarna här ute om bara typ en kvart. Det är jag så fick vi jobbar så här, IRL liksom. Jag mm, fick stirret Alltså så här, jag satt det. och typ tittade. Jag fanns typ inte i det här rummet när jag nu, lyssnade. Jag bara nu, hörde nu varje man, ord. Nu, man, nu, ser man liksom Hel. Malens ögonbryt och <laughs> de så stirrar ut ja. i rymden. Ja men ni vet när man ser på någonting fast man ser inte ja. vad man ser på. Fet ja. jävla text. Ja. Helt, jävla golvad alltså. Så fet. Men det mm, är ju mm, en, det är en, det är en liksom i liksom rapsammanhang, det är ju en skrytlåt rakt upp och ner, ingen liksom... Ja eh, precis, det är det som är så Rakt av mm. liksom, det är, ja, verkligen. Det är jävligt fett. Och verkligen skit bra eh, liksom beat. Älskar Beatles. Alltså. Vem är det som har gjort det? Ja, men det? Jag vet att Nils Svennem Lundberg är liksom med, som är liksom producerar en, en del i eh, det RMH-crewet liksom och sådär. Men RMH, det är de är. som har hand om Adam Tensta och lite annat Precis, och ah. Vida och um, mm. ne, ehm, ja, det är många bra men där har de hittat hem, tycker jag, i, den här, i det här bitet. Det känns som en, det känns som en hit. Verkligen. Mm. Uh, Marlene, vilka andra låtar får du stirret av just nu? Eller jag artister? vet liksom aldrig om jag har fått det förut. <laughs> <laughs> Så det är ett bra betyg. Ja. Uh, uh, vilken, vilken, typ av musik lyssnar du på allra mest? Våren 2014? Mm. Dock att jag har lyssnat på Monica Zetterlund typ senaste typ två veckorna. Alltså, det är då? inte ens ett skämt. <laughs> jag har bara så låst in mig och inte typ pallat ta in något nytt typ. Nej okej. Okay. Ja, men så, det, så, så kan det ju vara ibland just nu <laughs> så jag typ inte... Ibland fastnar jag också med så Harvest Moon hemma. Uh. Neil Young. Orkar inte lyssna ja, någon. Det lyssnade jag på för typ <laughs> åtta år sedan. Då, så här. Ja, jag vet inte. Ja. Inte typ, intressant Jag skulle säga att det är en typisk musikergrej att göra. Lyssna man, får för, man får för sig någonting så här, och så får man en fix idé och så fastnar man i det. Så här. <laughs> okay, ja. Okej, är det så? Ja, P1 ja. har också gått varmt hemma. P1 och Monica Zetterlund, ja, hur gammal är du? Nej, jag är 27. ja. ja. Hur ska mm. det gå? Vad ska jag, jag sluta? Vi, vi fortsätter med en, eh, en snubbe som eh, Peter Björklund, den här poddens producent, gillar väldigt mycket. Eh, MC Weezer från eh, Nya Zeeland. Tsunami, keep it in the family. Cubane, either you grinding or bouncing, but I can't judge him. No more, no more. I don't know where they been, nowhere they from. But the struggle is real, my dog. They ready to kill or steal. ain't no flicks, neither. Yeah. I just need somebody, somebody who is real right now. I don't need your body. I need something real right now. Yeah, yeah. So cold. hood girl like you. Uh, who can handle a drink or two? Keep it real, ma. Can you just be you? Uh, Cause I'ma be real for you regardless. I'm honest. If you don't like it, that's your problem. I need a shelter from the vomits. These niggas be talking, B. Yeah. I like it strong, I don't need no filler. Yeah. The house so long, I don't need no quitter. Yeah. Don't waste my time, I don't like that neither. Yeah. Uh, if time is money, don't abuse my scroller. Yeah just need somebody, somebody who is real right now. här snubben eh, har gjort en låt eh, för några månader sedan som heter Michael Jackson som vi gillar väldigt mycket och spelar här i mm. podden. Mm. den här var ganska lik Horror, den här nya låten. Mm. Men han är speciell tycker jag. Mm. Pet ja. Peter har tvingat på mig honom också. Ja. Så det är så jag har blivit utsatt. Tvingande Nu står Peter bredvid, och vad läskigt det blev. <laughs> jag trodde inte han var här. Ja. Hej Peter! Men ändå en bra låt. Vi, vi, gillar, vi gillar dig, Tack så mycket. Jag gillar att han låter så naiv på något sätt, eller ganska ung. Nej men om man gör en låt som heter Michael Jackson ja. så är man väl lite ja, naiv? Ja, eller? ja. Men, eh, det är väl mysigt? Det är, ja. ja det, det, är något med det är något speciellt i rösten och i mm, soundet. Mm, mm. Um, <laughs> den här podcasten är snart slut uh, och vi ska liksom röra oss inåt eh, nästa rum här och börja spela skivor och Malene du ska snart köra live. Yes. Hur, hur känns det på din egen eh, releasefest? Det känns eh, jättekul. Mm. Mm. Det var, ja, får se hur ljudet blir där inne bara. Väldigt okay. svårt ljud, men det, det, det var lägga upp alla regler i topp. Liksom. Ja, så det bara distar. <laughs> Innan det ska vi äta upp en jättestor så här, fruktbricka som du har på din rider. Japp, eh, den har jag eh, beställt tydligen. Fantastiskt, jordgubbar, passionsfrukt och jättemycket bananer och allt möjligt. Ja. Du, det är inte så mycket fenomen. rockstjärna, mer så här R&B diva tänker jag kanske. Ja men keep it fresh liksom. Mm. Mm. Vi gillar det. Vi, vi har redan snattat flera så här, jordgubbar här. Ja. och kommit på, jag har, jag har ju aldrig tänkt på hela den här sexreferensen till passionsfrukten. Alltså jag fattar Va? typ jag fattar inte den. Jag klämde sönder passionsfrukten. Nej men jag, nej Love så satt och lapade i sig en halv passionsfrukt Men det var, jag, Sexigt. Men, men jag, att jag inte ens har tänkt på att den liksom har passion. Passion. Mm. Att det liksom finns där och jag har liksom inte tänkt på det Men då undrar jag över banan. Alltså jag känner att vi får starta en helt ny podd som handlar ja, om barn och frukt. <laughs> och så kan ni komma tillbaka. Eh, sex. <laughs> Malena, vad ska du göra nu framöver och i sommar? Eh, imorgon ska jag upp skittidigt och eh, köra bil till Jönköping. Ja. Spela på Pride-galan där. Sen ska jag... Och då ska en, en tolk tolka dina låtar i realtid? <laughs> Exakt! ja, <laughs> så att jag eh, tolkar. Det, ja, låter, det är jättefint tycker jag. Mm. Eh, sen ska jag nog till LA. Om ah. jag har råd. Ah. Jag har inte bestämt om nice. jag har råd. Ja. Och skriva Grymt. nya låtar? Eller? Ja, jag ska börja jobba på ett album har jag tänkt. Gud vad spännande. Du ja. måste komma tillbaka snart och Jättegärna. spela nya låtar när du har dem. Jättegärna. Kul. Uh, good Good är ju mm. som sagt vår nya klubb. Eh, What up? <laughs> Premiär ikväll på, här på Trädgården. Vi kommer vara här Snälla varje... men nu säger jag det. Va? Vi vann bullturneringen igår. Ja, det Trädgårdens bullturnering. <laughs> men Good Good kommer vi, kommer... vi är ett stort gäng som kommer spela alltså, R&B och hiphop uh, hela sommaren varje fredag. Eh, man kan läsa mer om det på rodeo.net på Jenny Werners blogg. Bol Tack så himla mycket för att eh, ni var med idag. Tack. Tack. Jag vill bara p- p- boll är liksom inte en så viktig del av det vi gör. Nej, nej, nej, nej, nej. Liksom. nej, nej, vi arrangerar klubb och, och ja. så. Boll och frukt och rap och, ja, och god stämning. Mm. <laughs> Ingen, inte så mycket boll. Jag kan tänka mig att vara med fler gånger. Malena, grattis igen till nya EPn. Den är jätte, jättefin. Vi avslutar med en uh, låt uh, som gillar allihopa med en tjej som heter Ral. Eller hur Josefin? Mm, eh, skitbra! Så fin. Uh, Serve heter den. Mm.